บุ๊กทูสี่สิบสอง Четиридесет и две. 42. การเที่ยวเมือง Разглеждане на града. Разглеждане на града. ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ Пазарът отворен ли е в неделя? Пазарът отворен ли е на неделя? งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับ Панаирът отворен ли е в понеделник? Панаирът отворен ли е на понеделник? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับ Изложбата отворена ли е във вторник? Изложбата отворена ли е във вторник? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ Зоопаркът отворен ли е в сряда? Зоопаркът отворен ли е в сряда? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ Музеят отворен ли е в четвъртък? Музеят отворен ли е в четвъртък? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ Галерията отворена ли е в петък? Галерията отворена ли е в петък? สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับ Може ли да се снима? Може ли да се снима? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ Трябва ли да се плаща вход? Трябва ли да се плаща вход? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ Колко струва входът? Колко струва входът? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ Има ли намаление за групи? Има ли намаление за групи? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ Има ли намаление за деца? Има ли намаление за деца? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ Има ли намаление за студенти? Има ли намаление за студенти? นั่นตึกอะไรครับ Каква е тази сграда? Каква е тази сграда? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ Колко стара е сградата? Колко стара е сградата? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ Кой е построил сградата? Кой е простроил сградата? ผมสนใจในสถาปัตยกรรม Аз се интересувам от архитектура. Аз се интересувам от архитектура. ผมสนใจในศิลปกรรม Аз се интересувам от изкуство. Аз се интересувам от изкуство. ผมสนใจในจิตรกรรม аз се интересувам от живопис. Аз се интересувам от живопис.